وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu islam jambo la kwanza katika khutba yetu ya leo nayusia nafsi yangu na kuhusia yenye ndugu zangu islam katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza yale ambayo kwamba ameamrisha Allah pamoja na mtume wake na pia kukomeka kutokamana na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na hii ndio maana halisi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu Islam, baada ya usia huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, khutba yetu ya leo itakuwa ni mwendelezo wa khutba iliyotangulia katika mapenzi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Islam, hakika mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nguzo katika nguzo za imani na ni msingi katika misingi ya imani. Ina maana imani ya mmoja wetu haiwi kamili pasipo na mapenzi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora na ni kipaumbele kwa waumini hata kuliko nafsi zao al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika risala at-Tabukiyah akitaja faida ambazo kwamba zapatikana katika aya hii awla bil mu'minina min anfusihim asema rahimahullah an yakuna habba ila al abd min nafsihi al-awwaliyata al-hubb wa nafsu al-'abd ahabbu ilayhi min ghayrihi wa ma hadha yajibu an yakuna ar-rasulu aula bihi minha wa ahabba ilayhi asema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika faida ambazo kwamba zapatikana katika aya hii an yakuna habba ila al-abd min nafsihi ni awe mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kupendeza zaidi kwa mja hata kuliko nafsi yake na hii imekuja katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi allati baina jambayya hakika ewe mtume sallallahu alayhi wasallam wapendeza kwangu mimi kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu ambayo kwamba ipo katika kifua changu mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Umar ibn al-Khattab na kumwambia والله او والذي نفسي بيده لن يؤمن احدكم حتى اكون أحب اليه من نفسي kuwa hatoamini mmoja wenu na imani ya mmoja wenu haitokuwa kamili mpaka niwe ni mwenye kupendeza zaidi kwake yeye hata kuliko nafsi yake Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akarejelea maneno akamwambia hakika wewe mtume wapendeza zaidi kwangu mimi hata kuliko nafsi yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia al-an ya Umar bin Khattab, hivi sasa ndio imani yako imetimia na kukamilika. An yakuna habba ila al abd min nafsihi, asema Ibn al-Qayyim rahimahullah, lianna al-awlawiyata asluha al hubb an nabiy awla bil-mu'minina min anfusihim, asema Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-awlawiyya kitu kuwa ni kipaumbele kwako wewe na kuwa ni bora kwako wewe asili yake ni kuwa kitu kama kile wakipenda kwa hivyo mtume ni bora na kipaumbele kwa waumini sababu gani waumini wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kila kitu hata kuliko mali zao hata kuliko watoto wao hata kuliko wazazi wao na wake zao mtume sallallahu alaihi wasallam yuwapendeza mbele yao kuliko kila kitu endelea kusema ibn al-qayyim rahimahullah jambo la kawaida wa nafsu labdi ahabu ilayhi min ghairihi ili ni jambo ambalo kwamba latambulika kuwa nafsi ya mja yapendeza zaidi kwake yeye hata kuliko kila kitu akasema wa mahadha hadha yajibu an yakuna ar-rasulu aula bihi minha wa ahabba ilayhi pamoja na kuwa nafsi ya mja yapendeza zaidi kwake yeye lakini atakaniwa awe mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kupendeza zaidi kwake yeye hata kuliko nafsi yake wa hakadha kana ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam na hivi ndivyo walivyokuwa masohaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume alikuwa akipendeza mbele yao kuliko kila kitu hata kuliko nafsi zao ali bin abi talib radhiyallahu anhu yasema akielezea mapenzi ya masohaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa ala alma'i albaridi ala dhamai asema wallahi kana ahabba ilaina mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipendeza zaidi kwetu sisi min amwalina hata kuliko mali zetu wa auladina hata kuliko watoto wetu kama alivyosema Umar ibn Khattab kumwambia mtume kuwa wewe wapendeza zaidi kwangu mimi hata kuliko nafsi yako wa abaina hata kuliko baba zetu wa ummahatina hata kuliko mama zetu wa ala alma'i albaridi ala dhamai na mtume alikuwa akipendeza zaidi kwetu sisi hata kuliko maji baridi juu ya kiu kwa hivyo ndugu waislamu imani zetu haziwezi kutimia pasipo na mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lazima tumpende mtume sallallahu alaihi wasallam hata kuliko kuzipenda nafsi zetu annabiyyu aula bilmu'minina min anfusihim wallahu a'lam alhamdulillahirabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوغو إسلام حقيقة ما بينزي يا كويلي يا مجا كمتومي صلى الله عليه وسلم kumewekewa alama zake za kisheria kuna alama za kisheria na ishara za kisheria zinapothibiti na kupatikana kwa mja inakuwa ni alama na ishara ya mapenzi ya kweli kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika alama hizo ametaja al-Imam al-Qadhi Iyad al-Yahsubi rahimahullah katika risala yake Ash-Shifa, asema al-Qadhi al-Iyad rahimahullah, fasadiqu fi hubbi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tadhharu alamatu dhalika alaihi واولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله وامتثال اوامره واجتناب نواهيه والتادب بادابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه الامام القاضي عياض rahimahullah akitaja katika risala yake ashifa akielezea baadhi ya alama zenye kusadikisha mapenzi ya kweli kwa mja kuwa mja huyu anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi ya kikweli kweli wala sio mapenzi ya kudai maana wapo wale wenye kudai kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ukiwaangalia zile alama uzipati kwa wao hasa katika alama hizo ametaja aliposema fasadiqu fi hubbi nabii sallallahu alaihi wasallam mkweli katika mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam man tadhharu alamatu dhalika alaihi ni yule ambaye kwamba zitadhihiri zile alama za mapenzi ya kweli ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake akazihisabu na kutaja baadhi ya alama hizo akasema wa awwaluha na alama ya mwanzo aliktidau bihi ni kumuiga na kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam Allah yasema wa in tuti'uhu tahtadu mkimtii mtume mtaongoka wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah na yoyote ambaye kwamba atamtii mtume sallallahu alaihi wasallam basi amemtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ndio alama ya kwanza kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika akasema wasti'malu sunnatihi na kuzifanyia kazi sunna zake yale aliyoyaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake wayatekeleza na yale aliyokukataza mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake wakomeka kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu kile alichowapatia mtume sallallahu alaihi wasallam kikamateni kichukueni kifanyieni kazi na yale ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza fantahu basi kumekeni nacho kwa hivyo hii ni alama katika alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam istimalu sunnatihi kuzifanyia kazi sunna zake kadhalika akasema wattiba'u aqwalihi wa af'alihi kufata maneno yake na matendo yake kwa hivyo mkweli katika mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule mwenye kufata maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika na kuvifata vitendo vyake na hawa bila shaka ni ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun ahlu sunna ndio wakweli katika mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ndugu waislam mazingatio sio madai wala si kupiga fujo na kupiga ngoma na kuimba na kucheza ndio ukasema ndio mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam la kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kisawasawa lazima alama za mapenzi ya mtume zidhihirike kwako wewe la sivyo utakuwa ni muongo na utakuwa ni mwenye kudai madai hewa madai ambayo kwamba hayana dalili wala hayana mashiko ndani yake kama wanavyofanya makhurafi asema alimama Shafi'i rahimahullah ata'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha muhalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u al-imam shafi'i rahimahullah sema maneno kama haya wadai kuwa wampenda Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa muasi Allah wa muasi Allah wayaacha mambisho yake wayafanya makatazo yake alafu wadai wampenda Allah subhanahu wa ta'ala hadha muhalun fil qiyas badi'u ili jambo liko mbali na yale ambayo kwamba wayadai ni jambo ambalo kwamba liwezekani ikiwa kweli wampenda Allah yafate maamrisho yake na ikiwa kweli wampenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zifate sunna zake kama tulivyoelezea kasema limama Shafi rahimahullah law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u au muti'u lau kama penzi lako ungelikuwa ni kweli kwa Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam basi ungemtii mtume sallallahu alaihi wasallam law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah aya hii al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah asema aya hii nazala fi qaumin iliteremka kwa watu ambao kwamba yazumuna annahum yuhibbuna Allah wanadai kuwa wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala fabtalahum fabtalahum Allah azza wa jalla bihadhihi al-aya Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia mtihani na aya hii akamwambia kama kweli mwampenda Allah basi mfateni mtume sallallahu alaihi wasallam wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wajtinabu nawahihi wamtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi kufata maamrisho yake na kukomeka na makatazo yake huku ndo kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wataadubu biadabihi fi usrihi wa yusrihi wa manshatihi wa makrahi na kujipamba na adabu za mtume sallallahu alaihi wasallam katika uzito wake na katika uwepesi wake haya ndiyo mapenzi ya kweli kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ndugu waislam mapenzi ya kweli ya mtume sallallahu alaihi wasallam yana alama zake na yule ambaye kwamba atasifika na alama hizo na zitapatikana alama hizo kwake yeye basi anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kisawasawa na kikweli na yule ambaye kwamba atadai mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na zisipatikane hizi alama kwake yeye basi ni muongo wala si mkweli katika madai yake kadhalika alqadhi iyadh rahimahullah akasema kuwa anna man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi bal kana mudda'iya hakika yule mwenye kumpenda mwenzake utapata yuatanguliza atanguliza mapenzi yake atanguliza maamrisho yake yale ambayo kwamba atamwambia atamsikiliza na yale ambayo kwamba atamkataza atakumika nayo hii ni alama ya kuonesha kuwa mja huyu ampenda fulani sababu gani amtanguliza katika kila jambo lau kama si hivi illa yakun dhalik isipokuwa hivi au lau lam yakun dhalik isipokuwa hivi basi asipofanya hivi basi itakuwa si mkweli katika mapenzi yake bal kana muddaia atakuwa ni mwenye kudai wala sio mkweli kwa hivyo ndugu waislamu mapenzi ya kweli kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yana alama zake na hizi ni baadhi ya alama ambazo kwamba mizitaja Al-Qadhi Iyadh rahimahullah yule ambaye kwamba alama hizi zitapatikana kwake yeye basi ni ishara na ni alama ya kuonesha kuwa yompenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi ya kikweli kweli na mapenzi ya uhakika kwa hivyo ndugu waislamu kupiga ngoma na kusherekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sio alama katika alama za kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bali ni uzushi na haiwezekani wewe wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kisawasawa alafu wayafanya yale ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza bid'a wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a kila jambo la uzushi katika dini ni bid'a ni jambo ambalo kwamba lenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sio jambo ambalo kwamba laonesha kuwa mja huyu yampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kisawasawa kwa hivyo li jambo la kuimba na kupiga ngoma na kudai mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sio jambo la kikweli ni jambo la uzushi anayempenda mtume kikweli na mwenye kumpenda mtume kisawasawa ni yule mwenye kuzitekeleza sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana al-Imam Tajuddin Al-Fakihani rahimahullah alipoulizwa kuhusiana haya maulidi ambayo kwamba yanasimamishwa kwa madai na kwa kisingizio cha mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika risala yake al-Maurid في الكلام على عمل المولد لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون asema سيجوي مسنجي ووتي na دليلي ووتي yoyote si wala katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zenye kuonesha uhakika wa kusherekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kitendo hichi hakijanukuliwa kutoka kwa yoyote katika maulamaa wakubwa wenye kutegemewa maulamaa katika sunna maulamaa waliozihifadhi sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzieneza katika sehemu mbali katika ardhi hii haijapokelewa kwa yoyote katika maulamaa wanachuoni wakubwa wakubwa jambo kama hili halijapokelewa licha ya kuwa pia halijapokelewa kutoka kwa maswahaba wakeze mtume watu wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam alul bait wa mtume sallallahu alaihi wasallam jambo kama hili halijapokelewa kutoka kwao ina maana jambo hili ni bid'a akasema balu huwa bid'atun ni bid'a ahdathaha albattalun ni bid'a ambayo kwamba imeanzishwa na watu wavivu watu wazembe mashia na mahurafi na masufi ndio wameanzisha bid'a hii marafidha alubaidiyun ndio wameanzisha bid'a hii watu wazembe na watu wavivu na watu wenye mchezo katika dini yao. Akasema watu nafsin igdana biha alakalun, na ni matamanio ambayo kwamba watu wanakula kupitia matamanio haya, watu wanatajirika kupitia maulidi hizi, ndio maana hawawezi kuziacha hata wanapokatazwa na kubainishiwa adilla min alquran wa sunna, hawawezi kuziacha sababu wanafaidika na kule kula kupitia maulidi hayo. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, kusherekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sio alama wala sio ishara ya kuonesha kuwa wewe wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli kweli bali mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli kweli yana alama zake kama kuzifanyia kazi sunna zake kuyafanyia kazi maneno yake na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza na kujipamba na adabu zake huyu ndio mkweli katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam la sivyo itakuwa ni muongo madai yako si ya kweli madai yako ni madai ambayo kwamba hayana dalili ndani yake qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kwa hivyo haya ndio mapenzi ya kweli ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu islam siku ya leo ni yaum aljumua ni yaumun adhim ni siku tukufu siku kubwa mbele ya Uislamu na katika matendo ambayo kwamba yamehimizwa kufanywa kwa wingi katika siku ya leo siku ya Ijumaa ni as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-ikthar min as-salati ala nabi kukithirisha kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna min afdali ayamikum yaumal jumua hakika katika siku zenu bora ni siku ya Ijumaa akasema faakthiruu fihi alayya min as-salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya kithirisheni ndani yake kuniswalia niswalieni kwa wingi maana swala zenu nadhihirishiwa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله أعلم